ասում է հողը հայրենի հայ զինվոր կես փակ օրյա հերոսն ես փառավոր Սարգավթու հայոց հանքի Քո հավատքն ուժեղ է, թշնամուս Մահն է սաստապում կոքաշ ոգում Կյանքը բանն է բանակի Հայզին Մեր խաղաղ կյանքի համար Պայքարում համար Զենքդ չես հայ զինվոր, քաջ եղբայր, չհասցրիր դառնալ դու հայր, բայց անունը դեմնալու, քեզ սերունդներն են հիշելու, հայ զինվոր, մեր լեռ ու պաշտպան,

իմ իմ նահատորների մեջ մոտ 1000 տենսագրություն կա, յուրաքանչյուր տենսագրություն կարելի է դարձնել երկու ժամանոց կինոնկար եւ արժեքավոր կինոնկար, որովհետեւ դա սոսկ տենսագրություն չէ։ Դա հայոց պատմություն է, յուրաքանչյուր հերոսի կերպարում կերտված հայոց պատմություն։ Սկսած անցյալ դարաշրջաններից նախապատմական անցյալից մինչև մեր օրերը, մինչև այս հերոսը, որոնք արդեն անցյալ դարձան փառք իրենց, Արցախյան ազատամարտի 20-րդ դարավերջի հերոսները եւ արդեն 21-րդ դարի մեր հերոսները։ Այս պատմությունները ամեն մեկի կենսագրությունը մեկ կինոնկարեն առանձին, եթե կարողանան խորանալ։ Ոնց կարելի ասել, որ չի արվում, օրինակ իմ արածը արդեն արած է եւ հարկավոր է ճանոթանալ։ Եվ բարք Աստծո, որ դա հիմա արդեն գնահատված է այնպես, որ պիտի դրվի աշակերտների սեղանին ու պիտի դառնա արտադասարանական ընթերցանության դասագիրք։ Իսկ կան նման նախաձեռնությունը կա, ցավալին այն է, որ մենք միշտ ավելի քիչ խմբականակով ենք հրատարակել կարողանում 500 օրինակ 300 օրինակ 200 օրինակ երբեմն որպեսզի միայն թե գիրքը հրատարակվի եւ դեռ չմնա ասենք իմ արխիվում անձնական արխիվում ու դառնա արդեն հերթական հատոր մենք անգամ 300 օրինակով պատահել մոտեցում լինի կարող կա պետականը վերահրատարակել։ Անհրաժեշտությունը կա վերահրատարակելու։ Հիմա եթե առաջին հատորի հերոսներից որևէ մեկի հարազատը մոտենա ու խնդրի աղաչի ասի գոնե մեկ գիրք տվեք ինձ, ես այլևս չեմ կարող։ Միայն մեկ գիրք ունեմ իմ գրապահարանում։ Հատորներ կան, որոնք մեկական գրքով իմ գրապահարանում պահված են։ Առաջինը, երկրորդը, երրորդը Եվ ութերորդը՝ միայն մեկական, օրինակ, իմ գրապահարանում են, շատ քիչ խմբաքանակ ունեմ, հինգերորդ հատորից մի քանի գիրք, վեցերորդ հատորից հյոթը արդեն ամբողջությամբ ես բերեցի, նվիրեցի Արցախյան ազատամարտի հերոսներին, արցախցի հերոսների կենսագրություններն էին 7-րդ հատորում Այնպես որ չունեմ այդ գրքերը, բայց դրանք եթե վերահրատարակվեն եւ դրվեն աշակերտների, անգամ ուսանողների, ինչու՞ չէ նաեւ ազգային ժողովի падգամավորների սեղանին եւ մեր իշխանությունների սեղանին։ Դա պիտի լինի սեղանի դասագիրք, որ เป զի բոլորը հիշեն, իմանան։ Ես չեմ ասում սովորեն ինչ որ բան նրանց ապրած կյանքից։ Պարզապես սերտեն նրանց կյանքի պատմությունը ու հիշեն, թե հանուն ինչի գնացին այդ երեխաները եւ ինչու եւ ինչպես եղավ, որ ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես մենք կուզեինք, որ լիներ։ Դա եղավ 20-րդ դարավերջին։ Հիմա մենք արդեն 21-րդ դարում ենք եւ 21-րդ դարի երիտասարդը արդեն դաստիարակվեց 20-րդ դարավերջի հերոսի կերպարով։ Մենք հիմա պետք է կարողանանք ունենալ սերունդ, որը արդեն ոչ միայն պիտի գնա կյանքը զոհի սահմանը պահելու համար, այլ կարողանա կերտել այնպիսի հայրենիք, որտեղ մենք այնքան ապահով ապրենք եւ մենք այնքան երջանիկ եւ ուժեղ լինենք, որ ճշնամին նույնիսկ մտքով չանցկացնի մեզ վրա հարձակվելու։ Այսպես ապրիլյան բլիցկրիգներից ապահովագրված լինեն։ Այո, այո, ապահովագրված եւ դա կլինի միայն այն պարագայում, եթե մենք իրոք ամուր ուժեղ եւ տնտեսապես ամուր ուժեղ կայուն հայրենիք ունենանք մարդիկ կարողանան ապրել, մարդիկ իմանան հանուն ինչի են ապրում, ոչ թե միայն հանուն հայրենիքի զոհվելու, այլ հանուն հայրենիքի շենացման են ապրում։ Տիկին գովակ կխնդրեի մի քիչ հետ դառնայինք եւ սկսեինք մատենաշարի առաջին գրքի հրատարակությունից։ Ինչպես հղացավ գաղափարը, ինչպես ծնվեց առաջին գիրքը եւ ինչ շարունակություն ունեցավ։ Առաջին գիրքը 5 ուներ, որպես 5 ծառայեց ռադիոհաղորդումների շարքը։ Եվ առաջին գրքի առաջին հերոսը որդիս էր, այլապես դա կարծում եմ չեր ունենա շարունակություն։ Չեր ունենա ինչու, որովհետև ես անverջ ուզում էի գրել միայն իմ որդու մասին եւ ունեի ասելիք անսպառ։ Կարող էի հատորներ գրել որդուս մասին, որովհետև իր ապրած այդ 20 տարիների ընթացքում կերտեց մի կենսագրություն, որի մասին եթե ես տարիներ շարունակ գրեմ, գրեմ, գրեմ, գրեմ, չի վերջանա ու չի սպառվի, ինչու? Քանզի տղան Ամբողջ իր կյանքը ծնված առաջին իսկ օրվանից կարողացավ ապրել ինքնանվիրումով և ինքնայրումով։ Յուրաքանչյուր արարք, յուրաքանչյուր քայլ, անգամ դպրոց գնալու պահը, անգամ դպրոցից վերադառնալու պահը, ամենը, ամենը ինքնայրումի նկարագրություն ունի։ Հեղափոխ դա ստիրակության հետևանք է։ Չեմ կարծում, որ դա մարդու տեսակ էր, կարծում եմ, երևի թե ժառանգաբար ստացած մարդու տեսակ, որովհետև մեր ընտանիքում այդպեսին ենք եւ ես եւ ամուսինս եւ ավակ որդիս մենք սիրով մեծուկ լինելու կարող մարդիկ ենք, ոչ թե վերցնող տեսակ ենք, այլ ամեն ինչ նվիրաբերող տեսակ ենք։ Տեսեք, դպրոցից տուն վերադառնալիս, եթե հիշում եք տարիներ առաջ երեխաներին պարտադրում էին բոլոր գրքերը ունենալ իրենց պայուսակի մեջ, եւ այդ պայուսակները որպես ուսապարկ առնում էին ուսերին երեխաները։ Եթե հիշողությունը չի դավաճանում, դա մոտ 9-10 կիլոգրամանոց ծանրություն ունեցող պայուսակ էր լինում։ Երրորդ դասարանցի երեխային 10 կիլոգրամանոց պայուսակով գնում էի տուն վերելու եւ երբեւե չի եղել, որ ես իրեն պարտադրել կտրեմ, ասեմ, պայուսակը տուր, ես կբռնեմ ու ինքը հանի ու ասի, խնդրեմ, մայրիկ, դու տար։ Երբևէ առարկում էր, ինքը տանում էր տղամարդավարի ու երբ մենք մտնում էինք որևէ խանութ տուն գնալու ընթացքում, ասենք, կաթեր պետք, մածուն էր պետք, տան համար ինչ-որ մի բան էր պետք գնել, անգամ այդ ցանցն էր վերցնում իմ ձեռքից ու չէր թողնում, որ ես այդ ցանցը, եթե անգամ դրա մեջ մեկ շիշ մածուն էր, մանրուկ չի սա, Սա մարդու տեսակ է, որ ես ամեն անգամ մտածում եմ խոսում մեջը։ Տղամարդը ծնված առաջին իսկ օրվանից։ Եվ գիտեք, ես երբ իր մասին գրում էի, չկարողացա չգրել այդ պատմությունը։ Երբ ինքը ծնվեց, ես լսեցի բժշկուհու ծիծաղը լիաթոք։ Ու ապշահար նայում եմ, տեսնեմ ինչ լինի, ասում եմ, «Հա, եկ ոնց է շփտում ես երեխան ինձ»։ Նորացինը ինքը ծնվեց 3-4 ամսականի նման 4.5 կիլոգրամ էր հսկա է։ Իրական դյուցազն էր, ամուսինս անունը արջուկ էր դրել, եւ իրոք արջուկ էր, իրոք դյուցազն էր, եւ դու ծնվես ու ժպտաս բժշկուհուն, որը քեզ օգնելա, որ լույս աշխարհ գաս հավաքվել էին բոլորը, եւ Մայրապետը, եւ Բուշկույրը, բոլորը ապշար նայում էին թե երեխան ի վերջո շատ ակնդետ նայում էր բժշկուհու աչքերին եւ շփտում էր շատ սիրուն։ Առաջին հատորը լույս տեսավ որ թվականին։ Առաջինը 2002 թվականին լույս տեսավ եւ լույս տեսավ ու շատ ուրախ եմ ասել այդ մասին պետական աջակցությամբ։ Ինձ համար շատ ուրախ։ Արդեն չէ, երկրորդ հատորը լույս տեսավ հովանավորությամբ։ Քաշաթաղի բազմանդամ ընտանիքների Գուրգեն Մելիքյան հիմնադրամի աջակցությամբ։ Երրորդ հատորը լույս տեսավ ազգային ժողովի նախագահ Տիգրան Թորոսյանի աջակցությամբ։ Չորրորդը լույս տեսավ Գյումրեցի գործարարներ Բուրգեն Սողոմոնյանն ու շատ հայրենասեր մեկը կա, նրա աջակցությամբ ինքը տրամադրեց եւ ինքը ինձ օգնեց, որ գնամ Գյումրի, գործուղում վերցնեմ գյումրեցիների կենսագրությունները, հանդիպեմ բոլորի հետ, ամեն ինչում ինձ օգնեց, աջակցեց եւ հետո էլ օգնեց, որ գիրքը հրատարակվի լույս տեսնի։ 5-րդ հատորը կրկին պետական աջակցությամբ տպագրվեց։ 6-րդը տպագրվեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի աջակցությամբ։ 7-րդում Հայաստանի երիտասարդ վարչակարգական հիմնադրամը մրցույթ էր հայտարարել նախագահի աշխատակազմի կողմից տրամադրված դրամաշնորի շրջանակներում հասարակական կազմակերպությունները կարող էին ներկայացնել աշխատանքներ տարբեր թեմաներով եւ ռազմահայրենասիրական թեմայով գրված «Իմ գործը» նախագահի կողմից տրամադրվող դրամաշնորը շահեց եւ 7-րդը տպագրվեց այդ շրջանակում։ 8-րդ հատորը տպագրվեց արդեն ճանաչում էր աստիճանաբար ստանում, սիրվում էր, գնահատվում էր աշխատանքը, 8-րդը տպագրվեց Հայաստանի հանրային հերոստանգերության աջակցությամբ Պարոն Ջաղինյանը շատ նախանձախնդիր գտնվեց եւ հանրային հերոստանգերությունը տպագրեց 8-րդ հատորը։ 9-րդ ցա կրկին ես մրցույթուն շահեցի նախագահի դրամաշնորի շրջանակներում կրկին 9-րդը տպագրվեց, իսկ 10-րդին շատ շատերն են սպասում, տեսնենք թե ում աջակցությամբ պիտի տպագրվի 10-րդը, որովհետեւ արդեն եթե աստո կամոք առողջությունս ների ու կարծում եմ Աստված կպահպանի ինձ, որ ես կարողանամ գրել մեր նորորյա հերոսների, քարորյա պատերազմի նրանք էլ տեղ կունենան ձեր։ Դա Աստված, որովհետև արդեն գրել եմ 6-ի ապրելու բանաձևը եւ զարմանալիորեն ինը հատորում որևէ մեկի կենսագրությունը, մեկի ապրելու բանաձևը մյուսին չի կրկնում, սրանք լրիվ տարբերվում են այն նախորդ Արցախյան ազատամարտի հերոսների կենսագրություններից, այս կենսագրությունները։ Ես սա դառնում եմ մի այլ նորորյա պատմություն։ Քարորյա ապրելու բանաձև, նրանց ապրելու բանաձևը ո՞րն է։ Շատ սիրուն հարց տվեցիք, որովհետև ապրելու բանաձև վերնագիրը ինձ թելադրեց ворթիս Աշոտ Ռուդոլֆի Չախոյանը եւ ես միշտ պիտի դա կրկնեմ, որովհետեւ նրա ինքնամոռաց եւ ինքնայրումով ապրելու բանաձևը այսպես բաց գրքի նման դրվեց իմ առջև, երբ որ ես գրեցի իր կենսագրությունը ու հետո ես հասկացա, որ դրանք դառնալու են շարունակական կենսագրություններ եւ դա պիտի ունենա վերնագիր հանրային ռադիոյում պիտի սկսվեր այս վերնագրի տակ հնչել կենսագրությունները տղաների եւ դարձավ ապրելու բանաձև։ Սա մի բանաձև է, որ պիտի լինի ապրելու բանաձև յուրաքանչյուր հայի համար, որ տարիքում ուզում է ինքը լինի։ Ոչ թե ապրել զոհվելու համար, այլ ապրել կյանքն առավել գեղեցիկ դարձնելու համար։ Իսկ եթե կա պահը, որ անհրաժեշտ լինի գնալ հանուն հայրենիքի, գնաս այնպես, որ հիշես, առավել ապրող են նրանք, ովքեր կյանքն են զոհում հանուն հայրենիքի, քան նրանք, որոնք փախչում են հայրենիքից եւ անփառունակ վախճան են ունենում հերոներում եւ այդպիսիները շատ-շատ են։ Ձեն ինչ էր ասում։ Մերիր այնպես որ մահդ էր ծառայի հայրենիքիդ։ Միանշանակ, տեսնում եք ինչքան սիրուն ասված խոսք է։ Ապրիլյան պատերազմը Գոհար Մարտիկյանն ինչպես ապրեց, ինչ զգացումներ ունեցավ, ինչ հողերով 2016-ի ապրիլը։ Ասել որ ես հպարտությամբ սկսեցի անցալել այդ լուրերը, որ ընկալիս էին սահմանից հետագայում, չեմ կարող ասել, որ հպարտություն ապրեցի։ Ես ահավոր ցավ ապրեցի։ Հպարտությունս գլուխ բարձրացրեց այն պահին, երբ ես հասկացա, որ 18-ամյա, 19-ամյա զինծառայողներն են կոտրել թշնամու մռութը։ Այ այդ բաներով պատրաստված հատուկ ջոկատայիններ եւ հատուկ հանդերձանքով հատուկ հանդերձանքով, հատուկ սպառազինությամբ, հատուկ ջոկատայիններ, այն էլ դեռ հայտնի չէ, ահաբեկիչների դե- ջոկատներ էին, թուրքեր էին, չնայած արդեն գիտենք, որ թուրքեր էին, եւ արդեն հայտնի է անգամ քանակը 3000-ից ավելի զորքով հարցակվել են։ Լայնածավալ հարցակում ու հանկարծահաս հարցակում։ Եվ նրանց քիթը ջարդեցին մեր 19-ամյա թորները արդեն։ Նրանց զավակների զավակները 20-րդ դարավերջի հերոսների զավակների զավակները արդեն։ Եվ Գուցե եւ նաեւ զավակները։ Նաեւ զավակները։ Նաեւ զավակները։ Եվ 19-ամյա տղաները, որ նոր պիտի երիտասարդանային եւ նոր շատ գեղեցիկ սերունդ պիտի ապարգևեին հայերին, որի կարիքը աշխարհը ունի, աշխարհը լավացնելու համար աշխարհի որակը լավացնելու համար։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իսկապես ապացուցեց իր մահով իր կարճատև ապրասկյանքով, որ հայրենիքի սահմանն անցնում է իրենց սրտի միջով ու կանգնեցին ու թույլ չտվեցին ճշնամուն առաջանալու։ Եվ այս պատերազմը կարծում եմ կհամաձայնեք մեր հազարավոր պատերազմների պատմության մեջ երևի միակը կմնա, որ դասալիկ չունեցա։ Եվ կոչվեց քարորյա պատերազմ, եւ պատերազմ, որը տևեց 4 օր, եւ թողեց այսպիսի սխրանքի պատմություն։ Սա նորինակ այո, սխրանքների։ Այո, սա ուղղակի սա պատմական մի պահ էր, ցավալի կորուստներով, բայց հպարտանալու այ այդ պահից սկսվեց իմ հպարտության շքահանդեսը իրականում շքահանդես էր սա։ Մի իրավիճակ, երբ յուրաքանչյուրը այդ ամենը լսելով միանշանակ պիտի ասեր, ինքս էր կգնամ մարտի, եթե դրա կարիքը լինի լինի ձեր, եւ ասացին եւ արեցին։ Ասացին ու 10 միլիոնանոց զորքի բանակի մասին հայտարարվեց, որ բոլորս պատրաստ ենք Սփյուռքում, Հայաստանում, Արցախում 10 միլիոն գնալու պաշտպանել։ Եթե մենք պատրաստ ենք աննախադեպ զոհաբերության, Երևի թե պիտի կարողանանք նաև աննախադեպ գեղեցիկ կյանք ստեղծելու ի վիճակի լինել ու կարողանանք անել այն, որ յուրաքանչյուրը հաճույքով գա ու ապրի մեր հայրենիքում։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ մեր ժողովուրդը իսկապես սիրում է իր հայրենիքը։ Անկախ իշխանությունների հանդեպ ունեցած իր վերաբերմունքից, որովհետև համախմբումը այնպիսի աննախադեպ ու անօրինակ էր։ Երբեք երևի նման համախմբում չէր եղել, անգամ քաղաքական ուժերը հայտարարեցին իրենց միասնության մասին։ Շատ գեղեցիկ, այո, շատ գեղեցիկ մի քանի օրեր, երբ չկային ընդդիմադիր կարծիքներ եւ բոլորի կարծիքը մեկ էր ու միակարծիք էին բոլորը։ Տեսնում եք ինչի է վիճակի հայը։